mai suna wata kusa mun tsaya a inda Allah ya saka mani lafiya. an sauta tuka kuma ga shi. da da Allah ya nufa da tsara ko ana muzuru ana tawo sai yayi ni ma ya musa ayyubi jibril na ke cewa sai ku biyo ni domin haka za ta kaya farfesun jin a plate ta miƙa mata ba su nan ki cinye duka ki bani plate ɗin sannan a kawo su ta Na mama duka wannan Allah min yawa a rage ce ni ba zan rage ba don ban ga wanda yi ba in za ki dage ki dinga cin abinci sosai ki dage Ta da yara biyu ba na rago ba ne, in ba haka ba ki kanjare saboda ko bata sace yin musu ba ta amfitar da sun ta cinye su ta asusuwa kawai ta bari a plate ɗin su kai da suka shigo da yaran suka dora mata su bisa cinyarta suna tsokanarta haka nan dai suka dinga barkwancin su buɗe su ba su ta halare su ta ce idan na tsifa mu ga yawa mama na ta san waje ita ta turo mu ko mu haɗo ki da baban ki kin ga ko yadda yake san yaran nan wallahi ka ƙarfi haɗe su ya wani rungume su tsitsan su su sun ba ta kuma sun su yake yi su ne ma wata ce mu amso su magariba ta gabato a kawo su su ba su abinci kawai ba su kada mu tara miki jama'a a zo a ga kukanki dan suka dinga dariya Kausar ta halari da ta yi magana ta ce, "Koke ta zuga ta, wallahi sai in kira mata gogo." Muni bana jin haka, ta ci gaba da abin da take yi. Muni bana jin haka, sai ta ce, "Sai a zo a koya min yadda zan yi musu." Magana ta ba ta dariya, sai ta shiga bayi dakin asibitin, ta ɗebo ruwa a ƙaramin baho, ta kawo mata, ta wanke, suka taimaka mata. Haka dai suka ci ba a sallaman muni ba ba, sai washe garin da ta haihu. A ranar mutum ya yi barin kuɗi wajen yin sadaka da na ƙasar su da kyauta da jama'ar annabi mabukata da ɗan uwa har sai da su ta tare shi da maganar wannan irin barin kuɗi da yake yi wai baban walida ba ta ɗan yi maka haihuwa bane da kake barin naira haka ko da ni da na fara aje maka kunka a duniya ranar ban ga kai wannan barin kuɗin ba ko suna ba 'ya'yan so bane yanzu ne aka haifo maka 'ya'yan so tunda matar so ce ta haifo su da jeji ta kai yana murmushi yace dukkan ƴaƴan da aka haifa mini babu wanda bana so kuma babu wanda ba zan nuna masa so ba tunda jini na ne amma kin san sautar in biyu a lokaci ɗaya. babbar kyauta ce kuma dole ne in nuna wa Allah godiya ta shin akwai albinu idan na yi sadaka don in nuna wa Allah godiya ta kasa kasa ta yi da magana cikin kunkunai ni ban ce ba yi ba amma ganin nan tun yanzu za ka fara nuna bambanci tsakanin ɗan ya ce eh ke ce da kike ganin haka amma ni ban ga haka ba dan ban ga abin da nayi ba Ƙorafi ne kawai zargin naki da baya karewa bai suka bar sauraron ta ba to suke ya bar mata ɗakin in na da ta kira in na su ni ba don su shawarar wadda za ta zauna da mu ni ba tunda an roƙi mutum ya bata ta je wankan gida ya ce tam da yarda ba ko ɗakin ta na duk kuma ya ce da yarda ba gara su zauna a gwande tun ga gwaggwanan in ya so a samu wata cikin ɗan uwa da za ta zauna da su tana musu wanka yanzu Aisha gani a nan da dokun za su ta zauna da masu jogon saboda kula da su wajen kwana da yi wa maniban wanka nan da zan cika lamun dai za ta dinga sa ruwan wanka da yin wasu ɗan ayyukan ina su maniba ta ce yanzu gwagwansu da ta taho ita za ta zauna a gurin su za ta dinga yi mata wanka da yi wa jariran wanka Tun ga ita lamin zan sai da dinga sa ruwan an gode Allah ya ƙara zumunci take anan Allah ya raya mana su ya ba uwar su lafiya tun da ba ta dawo gida kullum gidan su kusa da jama'a dan uwa da abokan arziki tamkar a rana ake yin taron suna sai aka samu wata kwararriyar mata ita ce ke yin girkin gidan sai ba ta ce ba za ta iya girki mai yawa ba gara a nemo wanda za ta yi mani ba tana jin daɗin zaman babban hinda tare da su saboda yadda take kula da su ta da jariranta Dan idan da yayi cewa take wani bace baccin ta baka da su ko kuka suke yi ba tashin ta sai ta ƙare ta ta ba su ruwan tsimi da glucose ta goya daya ta saba daya sai ta jijjiga su har su yi bacci su kansu uban 'yan biyun kulawa ta musamman yake nuna musu ita da ƴaƴan dan har yana gida to yana nan a ɗakin ta tare da su waɗan gaza ne suka zo Ba ya fita sai dai a kai musu yaron falo gwaggwan da tun tana sa. tana masa tsayar wannan ne har ta haƙura ta ƙare. shi ɗan koyar su goya daddare bayan sallar isa sosai ta gaji idan ta ga goman dare ta wuce take masa ta tafi ɗakin sa za su kwanta sannan ba zai tashi da tsar da tafi ɗakin nasa karan dogon yake harewa ya ɗebi ƴaƴan ta kwantar da su bisa ruwan cikin sa tana rubuta su har su bacci wani lokacin shi ma a hakan bacci ke yin awon gaba da shi idan babban mutum ta shigo ta ganshi sai dai ta yi murmushi kawai ta bar musu ɗakin in ba lokacin kwanciyar sa bane yayi cewa take muni ba ta kale shi wai gajiyar hidima da jama'a ne a gurin aiki ranar mutunan kwana hudu da haihuwar muni ba hadin alheri ya samu mujib na karin girma da ya samu a gurin aiki ya zama shine oga kwata-kwata a ofis din su sakamakon canjin gurin aiki da aka yi wa ogansa Alhaji Ayuba sai shi ne mai gurbin kujerar kowa idan aka gaya masa maganar karin girman nan sai ya ce lallai bangaren sun zo da goshi tun daga budin alkhairi ya so samun babansu daga haihuwarsu wannan su da jama'a ke yi tana bukantar suwai ba har ta kare sai wa gwagwarar kunya don ta ce in biyu sun zo da mabuɗan alkhairi sai cewa ta yi su waɗanda ba su zo da shi ba sai a maida su ciki ko a ce su ba ya'ya bane aka haifa don ɗan abin da nasa aka fara samu kafin wasu balle a yi mata kiɗiri gwagwa ta dube ta ta ce yanzu suwai ba ni ta gaya wa waɗannan maganganu ni ce ke kiɗiri lallai sun san da ya jawo ruwa ruwa kan dukan tsiya ba sun ci bane zan tsina ne amma zan gyara inda na barbaraka tsakanin mu tira-tira sunan an biyu da ake yi ya da suwai ba abin ya ba ta tsoro na irin mahaukatan makudan kudaden da take gani ana kashewa wajen shirin ta sunan ana gobe suna duk yawancin ɗan uwa na duku suka hallara a gwande. gida ta ya suka dankan tamkar ramar mai suna zana shigowa, muni ta balla mata harara ta juya mata baya sai ta mutuwa gurin muni ba ta kama kafafuwanta ta rungume tana cewa sai kuma yi daga zuwa an watsa wani uwar harara maimakon ki tare ni da murna ta juya suna fuskantar juna sannan ta ce ai wallahi kin kauta yanzu tsakanin ki da Allah yau ne ya kamata ki zo jiya fa muka yi za ki zo don ma kada in dame ki shine har da kasa waya ba komai son rama maza ta riko hannuwanta tace afwan amina ta ya laifi ne yanki ne tun da ga rama in ko jiya sai ya hana ya fake da cewa na su ba lafiya ɗan su kenan ya ce in bari ta ƙara samun sauki zuwa yau da zaɓi ne ta damunta tun da san halin magana da kula fiti ba ya san waje ko da biyo ne mun ba ta kai mata duka lalle yarinya yayin ma ce cewa haka zan ko gaya masa maza ta ce gaya masa ɗin. ai ba zan iya ragewa ba matan ba da wasa ba ce suka yi dariya ta ce ta suke cikin ɗawainiyar da ake yi cike da gidan suka ci gaba gudanar da abubuwan da ya dace ranar suna yaran an canza musu suna Hassan ya ci sunan bilal husaini kuma bilal sunaye ne masu kyau na sahabban annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Kowa ya san Bilal babban bawan Annabi ne kuma mai kiran sallah a masallacin Ka'aba. shi kuma Sulal wani sahabi ne cikin sahabban manzon Allah mutum ne yake yi wasu gogo wannan bayani suna sallaka ta sai tunanin mai tunani don musamman mutum ya ba da odayin abincin nau'i ko biyar. a wani hotel su ne suka kawo abincin a motar tare da ma'aikatan su suka dinga raba abincin ga jama'a babu nuna bambanci duk abin da kake so shi ake kawo maka tun daga abincin zamani haka na gargajiya irin su dambu sake ɗan wake bradisco da dai sauransu a ta fara nono sai da aka zuba su cikin wasu robobi a damansu ake rabawa da tukunin gada da na gero da na shinkafa abubuwa masu sanyi kuwa masu da iyaka na kanti da na yin hannu kayan sadoniyar kuwa wata babbar jaka ce tamkar jakar yin tafiya sun ɗauke da hotunan ɗan biyu an saka fitinta da tarkace ƙalla kala goma sha biyu duk masu ɗauke da hotunan yaran haka ake bawa kowa babu wani bambanci duk da sauye da kai mai kaya a ciki ake bawa kowa manira da 'ya'yanta kaya masu asalin kyau da tsada suka dinga sawa da mata ba da saddoji da atamfofi masu tsada da maman ji ta kawar ta za su je Dubai ta mijinta aka dinko mata suran tsatsu suna masu tsada aka yi mata tun kafin ta haihu shine bata sa ba ta bari sai ta haihu har kuwa ranar suna ta sa kallo da guma musamman gurin dangin Suwaiba wata kanwar Hajiya Harira da ke aure a Yola ke cewa Suwaiba to ta kallo, wannan kusur ta ki ta sa gaban ki gurin miji Bilibas alfamara ta ke sakawa tana tiddawa dan suna masu tsada ƙalla kowane ɗaya, ya ta san mu dubu saba'in dubu ta. kuma ma gizna ne masu tsada a tamfofi ina lura su kofi ne exclusive sai su fa saratan da aura ko halan dinga ta saba ga dinkunan su duk irin wanda ake yawa daga Dubai ne sai suna nan suna fama da atamfar Ingila to wai sai suna ina da har zai kace mata wannan dukiyar ta da yi miki ba Allah su wa da ke sakar yaki yanzu ba ɗan yanta akalla yayi 1500 dubu yanki Kina fama da ɗan kunnen saudi duk da ake ina ɗan dubai ɗin sai ba ta tsoro don kuwa na ta tsinka kasuwa kuɗaɗen na gidan boka wannan dan saudin ma na hajiyarta ne ta ara mata ga su la'anannun boka sun yi mata kuɗi sun kuma ruwata babu wata nasara da nasarar ma ba a dadewa tasirin abin yake karewa ita kam ta gama yawo dan mata yi tunanin kayan jikin mu ne ba masu tsada bane haka kwarai ta yarda masu tsada ne a dalilin kuɗaɗen su da kawar hajiyarta ta faɗa tunda mijinta mai hali ne ita ma su tudu masu tsada take sawa ta dizajiyar yola yadda take kiran kenan tace wallahi hajiya ban da wata fawarin ta gidan nan matar nan ita ce a gaban ta balle wanda ta yi mata yan biyun nan wallahi san kai ya haɗiye ta yake ji kashi na ji da ita har faɓa ta ce san ruwa yana tun yana kallon ƴaƴan turkar ba a taɓa yi mata haihuwa ba sai fa ya wuna a ɗakin ba ma na san yana gidan nan sai idan na ga motarsa idan dare ne sun wuce barci har sai babban ta da ke zama da su ta ce ya ya kwanta ta su rufe kofa sannan ya bar daki inda asirin da suka yi mata to wallahi ya rantsa jikinsa sai fuskar tasiri kafin in kawo kanta sun ci wahala ta zo wa matsar kwalla har yayyala ta ce sai kwantar da hankalinki idan an kwana biyu ki riko kudin ki zo ki same ni a yola zan kai ki inda za a sale miki hawaye ita dan banza wallahi sai ta rana kanta sai din da motan kaka shi ita da ƴaƴanta a cikin gidan nan mu za a yi wa haka duk ina yara hayya take ake yi miki wannan cin kasan a kasar ka ai mu duk zuri'ar mu ba sa boranci dole ne ki zama mowa a gidan nan lalle yara hayya kai yi ruwa ya dauki babban zakara Suwaiba ta ce, wallahi ta yi iya ƙoƙarinta, da ni ce ke faɗa a ji, ana damawa a gidan nan. Tsautsayi ne ya afko ya karya asirin da muka yi, tunda har korarsa ya yi a gidan nan, ta kusa shekara a gidansu. Sanadin kwanciyarsa a asibiti ne ta dawo, shi ya faru amara suka canza har yanzu asiri baya kama su ita da har zallora ta yi kofa ta ce hmm, kar za ta ta karya za mu kai sunan su inda za a karya labon su don mun imani akan aikin da za a yi sai dai ki kokari ki zoye da tsani ba saka jirgita da al'amarin ba to da aka ɗebo da kunkunan sabeniya guda ɗari aka kawo suwai ba aka ce ga shi ta raba wa jama'a da suka zo har ma da wanda ba su sami damar zuwa ba har kuwa suna buɗe jaka suka ga irin kayayyakin da ke ciki sai jama'a da a asar ta ce kan ta karɓa suwai ba ko kin nuna tsaye akan matar nan don ta yi miki cincin kau akwai babbar tazara a tsakanin sami mijin kuɗi yadda take so ko tana aiki ne ta girgiza kai fuskar ta damuwa da damuwa Ba ta fara aiki ba ta dai gama karatunta duk wannan hidimar shi yayi tun da yanzu yana samun kuɗi sosai fiye da da sun san sun fara kasuwanci a ƙasashen waje shi da abokinsa sannan ga aiki yana yi ba da matsalar kuɗi a rayuwarsa ni so da yi wa sama amma walida babu abin da baya mata sai ita ma akwati guda yi mata a kayan sawa da haihuwar nan ni kuma ya bani zanuwa guda biyar duka masu tsada ne ban amso su gurin ɗinki ba Kuɗin da ya bani na dinkin na kace ba da wasu ya ta ban an so ba hajiya ta ce ai wannan duk ban yi min ba dole sai na sa an yi miki garan bawul a gidan nan sai an sabunta ki kin yi tasirin da ta a zuciyarsa in kuwa ba haka ba kin dinga zama ni a koma baya kenan taron suna an yi su lafiya an kuma wasu lafiya ba yadda ɗan tsegumi da hasada suka so ba duk wanda ya zo taron sunan nan sai da ya koma gida cike da farin ciki kuma dauke da kayan arziki nufi nufi Jami'ai biyu filawar da filawar kuma suna cikin ƙoshin lafiya su da mahaifiyarsu mutukan har ya shirya sabon ofis ɗinsa a matsayinsa na shugaban ma'aikatansu ƙarin girman da ya samu ya samo asali daga irin jajircewa da ƙwazo da ya tsaya gaskiya da mutum ɗin yayi akan girmama duk wani na gaba da shi ko da kuwa ya fi shi matsayi inda ya gane shi da zai girmama shi haka na ƙasa da shi muna mutunta su daidai gwargwado wannan ne duban sabon ɗaukakar sa a wurin aiki ta tuma nuna uku da haihuwa a wani yammaci bayan ta yi wankanta na jego ta zo tana shafa mai tana kallon gwaggwa hinde na yi wa yaron wanka hasan aka fara yiwa wa wato Bilal tana gama masa ta miƙa wa Laminde tace ga mai gidanki an kammala miki sai ki shirya shi yanzu zan yi wa nawa mijin kuma in shirya ajina da ta amsa Bilal tana nafa tana murmushi tace hmm, aji nake da mijin nan nawa dan mai sunan mijinta ne kuma ya mutu ya yi min gata iya gata lokacin da yake da rai shi yasa duk da na ga mai suna hasan to ina ka sosai balle wannan shi biyu yake ya sunan ji ga shi jika shi yasa ko da yake nake nan nan da shi na bar miki sarkin kuka sarkin ne. babban da ta soma yi wa Hilal wanka da ta yawan nasa har ya ta ɗan uwansa su girma ba wannan ina jin ta haɗa masa da madara muni ba ta karanta amsi wallahi a duk da na ba baban su kenan a haɗa musu da madara dan ba zai ishe su ba musamman shi Hilal ke da yawan tsotso amma sai ya koyi ta hanjin ba inda ba shi ne yake ɗawainiyar da su Gwagwa ta gaya masa da kanki shi da zai ci da maganar ki ta na ta ranga kwalliya irin wanda ta dace ba ta yi ba ta saka wata na za da step na leshi ɗinkin ya zauna ɗas a jikinta kuma ya kama ta so da dinga jin kunyar su gwaggwarin da ke kallanta da ita kanta ta san ta yi kyau iya ta yadda inda a ce ba ta take yi ba haka ne ba ta kwalliyanta ta tafi jikinta da turare gwaggwarin da ta kalle ta ta ce ni ba ke na ɗan zamani ce a barku yanzu da yanzu, zagon na ce. tun yau na kina kwalliya ban gana ki kwalliya ba amma dai ya kamata ki kula haka da babban jiro na ce mun ne ba nasiha sosai wanda ya rasa zuciyarsa idan mun ne ba san take ni ko wallahi gogo ba dai ki mai kwalliya ta ba na bai riga na saba ne babban ta mamza ta ce hmm, ma an ce ke biyowa ai dai muna gani aka dai suka suka da wannan hira ta su na nasiha da gungun da ke wa muni ba kuma nasiha ba wanda zai cutar da ita ba ran da ta ce ki kara ta kawo ta yi kwalliyar ta ce duk a gidan nan wacce kaga tana masa kwalliya ki fata ta yi masa ko ya gani ya ji daɗi gungun da ta kara ta domin ta lura ta ji maganar da ta gaya mata Majid ya dawo da dare lokacin da gwaggwanin da ke wa muni ba faɗa da samu muni ba yace me kike cewa ni? na ga ina shigowa in yi shiru ta ce gwaggwanin da nake min faɗa ce in daina wannan kulliyan saboda ku mazan yanzu ta kwasa duk abin da gwaggwanin da ta yi mata faɗa a kan shi ta gaya mishi Majid ta shiga faɗa bayan ta yayi alwala sannan ya fito ya wuce masallaci tun da ya dawo sallar isa da shi wa ɗakin muni ba yana sanna sa ɗakin yana cika wasu takardu ya zo da su amma rabin hankalinsa na kan maniba ba. ta da ke miki sawazi can da ta dauko wayar ta yi wata layinta tana ɗauka sai ya ce ki kawo yaran nan kayan sanyi sosai yanzu zan zo mu je asibitin da ta Aminu la za a duba su don a san madarar da ya dace a soma ba su tace garin akwai sanyi mai zai sa ba za ka bari sai gobe ba sauran nan fa ba su da Ya yace ba zan bari sai gobe ba yanzu ke son ki sauyi kada ki bata min lokaci garin nan zuwa babu wanda ta iya dolanta ta tashi ta dauko kayan sanyi ma kawai sosai ta nika alamun da ke rike da dira tana ba su ruwa ta ce a sa masa kayan sanyi ne ya ki za mu je a daren nan Ɗan asibiti wani ne ba lafiya, ko to kowa lafiya, za a kai wa likita su ne, ko ya duba shi ga wata irin madara ya kamata a fara ba su. Ta ce, za mu kan a fara ba su madarar, da mijin nan na hajiya hindi ko da madara. Gwaggwayin da kuwa, faɗa ta dinga yi, na don me za a fi yara da daddaren nan, alhalin lokaci ne na sanyi, Dan kawai a kwaso musu sanyi, ita domin yi ba, tana jinta, ta san tun da ya yi ke ruwa da iska babu mai hana wannan fitar ko da ko gwaggwace tana sakawa hirar safa ne ya shigo ɗakin cike da sallama kallo ɗaya muni ba ta yi masa ta kawar da kanta saboda irin kyan da ya yi mata cikin wasu sababbin ƙananan kaya wanda da riga shirt lamsu sai ya kawo baƙar jacket sanyi ya ɗora bisa sab ɗin saboda sanyi sai ya koma ɗan saurayi dinka Ita ma ta ta ɗauko kasuwar rigar sanyi ta saka sannan ta saka dogon hijabi ya ɗauki Bilal ya rungume shi ya rufe shi da babban bargo ya sallami shi gwagwayin da ya ta Ita ma ta nannaɗa Bilal a nasa bargon ta rungume shi tana ce wasu gogo. Sai sun dawo gwagwayin da ta dube ta ce kai wannan zamani wajen dogo ya zama tsohon yayi. Don ba kwa son goya 'ya'yanku. Zuɗumin jikin alhalin hakan na ƙara danƙon soyayya tsakanin iyaye da ƴaƴansu tace ganin mai mota za mu shiga shi sa ban goya shi ba amma ai na rungume ta a na. zai ji ɗinin gogo ta ga ki ni mutu ku tafi ku bani wuri ba bare ta wuce ta bi bayan mijinta ta bar gwaggwayin gana ta korafi a bayan mota ta iske ya kwantar da Hilal ta lullube shi da bargonsa ganin ta tsaya tana kallon yaron yayi sauri yace shi ma kwantar da shi a bayan ta yace shi Zan kunnin wutar mota ba za su ji sanyi ba tace ina so ne in rike su duka a jikina don gwaggwata ce in dinga rungume su suna san ɗin jikina hakan na ƙara soyayya tsakanin uwa da ɗanta ya amsa yaron a hannun ta ya kwantar da shi kusa da ɗaukuwansa shi ma ya rufa masa bargon suka shiga motar suka bar harabar gidan sai da ya hau titi nan yayi mata magana ni kam na lura son yaran nan yana neman ya tura gwamnatin ta soyayya haka dai mutum ya ci gaba da faɗa mata abin da ya dame shi shiru ta yi mata dan ya ce wa ba ki ga abin da nake bane kika min shiru ta ce ki idan na ji na rage so in ce maka? ya ce okay tun daga nan bai sake cewa komai ba har suka isa asibiti yayi wa dakta Aminu bayanin abin da ya kawo shi ya kira wata nurse yi mata bayani tare da gaya mata abin da suke so ya ce ta kai inda ya dace wurin kuka yara ta kai aka duba yaran sannan aka rubuta musu sunan madarar da za su saya wa yaran sun koma gurin Dr. Aminullah suka yi masa sallama sannan suka bar asibiti wani supermarket ya kai su nan ya tsaya wa yaran Katar ɗin madarar ya tsaya wa walida katan din fisakin da take sha sai kayan kwalama da ya saya musu da wasu abubuwan bukata ya kasa kuɗi sosai sannan suka nufo gida a hanya sai da ya sake tsayawa ya saya musu da sassan kaji suna isa gida ta ɗauki turaren rungumi tare da wasu ledojin tare da wasu ledojin ya ce mai gadin su ya kwasa sauran kayan ya biyo su da shi ya dubi mani da ya ce ta sami mu ɗaki na hasan da ya ce ta san neman gidali ke yi kuma ba ta hanga ta labulan windo tana leƙen su hakan ne yasa kawai ta bi shi ɗakin nasa don ta san Suwaiban ta ji umarnin da ya yi mata na cewa ta same ta a ɗakin sa ila shi ma ya ganta ne tana leƙen shi shi yasa yake ban ta zo ban na su ga ya mai da ƙofar falon nasu ya rufe ta ɗan mukulli don ya san halin ta sarai za ta iya biyo su nan ta gani za su ce kuma kullum yana gaya mata rage wata daraja ne ka dinga bin kwakwati sai ka ga mijinka ke yi wa kishiyarka alhalin ko sun gani baki isa ta hana shi ba sai dai ki kara wa zuciyarki ta kanki yana da su go musu tsulum ba sallama amma ta kunnen kashi ta ki dainawa shi yasa in yana tare da mu ba yake sa ɗakin makulli ta rufe ba wai don tsoron kada ta shigo ba a'a ya wuce kan doguwar kujera kwantar da Bilal da isa gare ta ya amshi Bilal shi ma kwantar da shi sun zauna ne kan kujera ce. wai na kun da ɗakin mu ne miki gaban ki da shigowa ta ranar sunan Bilal a ƙarar sati biyu sun daina zuwa da shi ne sai dai ni in inda jiki. ne wajen yakin da kika yi wa ɗakin nan Maniba ta ce sai sanar da mutu biyo ka alhalin kana zuwa ko da yaushe kana zo ganin an tsofaffin nan idan suna kan mu ko zuwa daki na kai ba sa jira su ji mu zuwa daki idan ka dace ma korar ka gogon da ke sai hakuri kawai ne aje wuce su yi arba'in biyu ba sannan su tafi su watsa mata idanu wani irin arba'in biyu kina hauka ne lalle an baki wani abu akan faruwa hakan ba to zan nuna rashin hakuri na karara don wallahi na shiga halin takura ta kalle shi da mamaki ni ba kana bani mamaki Ba kun ne amfanin aje mata biyu a gida in ce idan tsara da larura mutum ba zai shiga matsala ba tun daga 'yar uwata gaskiya idan mata ce tana cikin takura sai ka so hakan da babu wani samu ki a tsakaninku in ma rigima kuke wallahi gara ka je ku shirya ni kan ba ni da abin da zan yi maka na dan sassauta mai isa sannan yake ina da abin da zaki yi amma fa idan ka so kin kuma baki so ba sai in tsane ki ta sai zaka ku ni tsoron ta bace ta so ha kokarin daukar hira sanan ransa ya baci sai hankalin ta ya tashi dan san ba ta san bacin ransa ko yaya ne sai saurin isa gare shi tace mai kai hakuri ba na son kai baki Yin Allah ka nuna ciki bazu ya ƙara son kunu sosai da mota ta fuska tace mata kawai kije ba komai mun dokar miki yaran nan dare na yi kada gugun da ta gakin dade dan na lura kaidoji sosai take kafa miki a kaina na rasa dinga kiyayewa kalaman su ya nuna ya ji haushi sosai akan abin da ta yi masa kalaman ta ya nuna ya ji haushi sosai akan abin da ta yi masa tace ga lallashin tana ba shi haƙuri, amma ya ba shi yace ya ji su je kawai ya raka ta ɗauki ran ita kuma ta biyo su da jirar. har ɗakin ta ya kwantar da yaron ya koma ɗakin sa ya ɗebo ledojin da suka dawo da su da kwalin madarar yaron ya zo ya aje mata su gwagwarin da kawai ya yi wa sai da safe ya fice abinta shirin kwanciya kawai ta yi suka kwanta ita da yaranta amma fa ta yi barci ne zuciyar ta yi tunanin harin da mijinta yake ciki sun ita wani ne a ta don ta ce ta shirya da ɗaya masar tasa Wata gari tana ɗakin baccinta tana jin sa a falo ya tsaya sai da gwaggon ribi ya duba yaransa sannan ya yi musu sallama ya ce ya wuce ofis su kansu sun yi mamaki da bai nemi muni ba ba ko bai leka ɗaki gurin ta ba wannan ranar sai abin da ya yi mata yi ta damunta da ƙasa samu ta sakayanta har ta manta da abin kuma abin ya ta damun zuciyarsa sai dai yankewa kanta shawarar yau dole ya kai Suwaiba asibiti don a auna jininta a tabbatar masa da lafiyarta ko ya sami madafa in har ya tabbatar Suwaiba garau take ta zo lallaba da ita don babu yadda zai yi akwai sai sami Suwaiba tana jin a wayarta sannan ta zuwa kawai ta yi masa sai ta su gaba da yin jam ɗinta yace ina wani gani ce ga ta sama ɗauki tana bacci yace oke to ɗauko ta su goya ta za mu je anguwa ne yanzu ta bar jam ɗin tana kallon ta ce anguwa za mu yi nisa ne in san da kaya yace a'a ba ka yi sai dai ki kare kawai ba na son dan nan da kike sawa ya fita zuwa ɗakin ta da dai ba ya dawo ya ce ta fita ta dauko ɗanta suka fito ta je ta sallama da gogo ta leka ɗakin muniba ta sai da mata ta leka ɗakin muniba ta sai da mata to mai saurare da dai mujibu nan zai dauki suwai ba a kai ta domin a gwada jininta shin za ta gane cewa jinin nata za a gwada kuma za ta haƙura ya bar sa gwada jinin nata a da cikin littafin nan mai suna wata kusa ni ma amsa idu jibir na ke cewa ku da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.